hijrat makoni islom yurtida yig'ilduq dunyo mujohidlari allohning rizosi shahidlik ishqi dillarda baayni gulxonning o'zi hijrat makoni islom yurtida yig'ilduq dunyo mujohidlari Allah'nın rızası, şehitlik işqi, dillarda bəəyni Gülxanның özü, dillarda bəəyni Gülxanның özü, şəhadət eytimiz fəqət bir Allah, Muhammed, Abdullah və Resulullah, şəhadət eytimiz fəqət bir Allah, Muhammed, Abdullah və Resulullah jihodda bo'limiz va ayni qoplon bo'lg'och biz qudratlik olloh askari qo'llarda avtomat tillarda takbir islomga bosh egar kuffarlar eli jihodda bo'limiz va ayni qoplon bo'lg'och biz qudratlik olloh askari Қолларда аптомат, тилларда тәкбир, исламга баш игәр, куфарлар или, исламга баш игәр, Kuffarlar ili şehadet Eğitimiz fakat Allah Muhammed, Abdullah ve Resulullah Şehadet eğitimiz fakat Allah Muhammed, Abdullah ve Resulullah Şehadet eğitimiz fakat Allah Muhammed, Abdullah ve Resulullah Şehadet eğitimiz fakat Allah Allah Muhammed Abdullah ve Resulullah Muhammed Abdullah ve Resulullah